Priekpilna pateicība. Ir viens īpašs veids, kā piedāvāt Dievam savu pateicību, vienmēr būt priecīgā noskaņā. Lai mēs varētu būt patiesi, pateicīgi, mums jābūt laimīgiem. Tieši garīgā laimē, kas rodas pašatdevē un tiecībā, skaidri iezīmējas pateicību. Kad esam iekšēji laimīgi, mums nav jāmeklē pateicība visapkārt. Savā paļāvīgajā un dvēseliskajā priekā mēs noteikti atklāsim sevi nemitīgi augošu pateicību visaugstākajam. Dzīves prieks ir iekšējās dievišķības pilnīga apzināšanās. Kad esam laimīgi, mēs nekritizējam Dievu. Gluži otrādi, mēs paužam pateicību. Domājot par to, kas bijāt, un pateicoties par to, par ko jūs esat kļūši – varat saglabāt sevī spontānas sajūsmas izjūtu. Novērtējiet izaugsmi, kuru esat panākuši, un apzinoties šo progresu, sajūtiet, ka skrienat pretī savam mērķim. Drošam entuziasmam un nezūdošam dzīves priekam nav nekas nepaveicams.